وزويزي تانو زمتاج وكتك حديثي ابن عمر رضي الله عنهما كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم أسيما بني الاسلام على خمسه واسلام ومجنجوا juu ya nguzo tano ala an yuwahhada Allah nguzo ya kwanza apwekeshwe Allah wa fi riwayatin na katika riwaya nyingine buniya islamu ala khamsin Uislamu umejengewa juu ya nguzo tano iko riwaya ya ala khamsatin na iko riwaya ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tazieleza hizi nguzo moja baada nyingine ya kwanza ni ya shahada la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah وإقام الصلاة اسمه صلاة وإيتاء الزكاة كتو زكاة وصيام رمضان والحج na kufunga mwezi wa Ramadhani ambao tuko ndani yake alhamdulillah na ibada ya hija faqala rajulun katika wale waliomsikia ibn Umar akieleza hadithi wapokezi wakasema alhaji wa siyami ramadhan je ametanguliza kutaja haji kisha ndiyo funga ramadhani qala la siyam ramadhan wal hajj bakisha vile vile ameanza na kutaja kufunga ramadhan kisha ndio akataja haji yani bimaana hakutaka hata kugeuza ule utaratibu aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam na mara nyingi na hapa akasema hakadha sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo nilivyosikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba walijifunga na sheria ya Allah hawakutaka kuongeza hata katika kubadilisha utaratibu wa namna alivyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam hizi nguzo sasa mimi kiona hapa yanikumbusha jambo la ajabu ikiwa hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim hawataki mtu hata utaratibu na haji ni ile ile haitobadilika ikitajwa mwanzo kabla somo na somo ni ile ile ikitajwa mwanzo ikitajwa mwisho ni ile ile somo haibadiliki lakini asema haa mimi sikumsikia hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema wasiyami ramadhan walhajj hakusema walhajj wasiyam ramadhan mimi kumaanisha kuwa mimi hili jambo mmelisikia nikalihifadhi kisawasawa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sibahatishi hivi ndivyo nilivyosikia sasa ikiwa hawa watu waliishi hawakutaka hata kujiongeza jambo mbele wala nyuma hivi watafanya bid'a yani afanye jambo kutoka from nowhere lizue yeye kisha aanze kuliweka katika dini ikiwa lile ambalo liko pale aogopa kulibadilisha kwa utaratibu tu je mtu kama huyu kikweli yani aweza kuzua maulidi kikweli yani wewe sasa na kichwa chako hebu leo kidogo nzungumze kwa utaratibu nikizungumza maulidi watu wengine wanafanya mzaa kaa chini mwenyewe ufikirie hivi hawa masahaba ikiwa hili hawawezi kukubali watakubali liongezwe jambo katika dini sasa wao usema basi maulidi mpaka ramadhani yatajwa eh, ndio bid'a inayojulikana zaidi ndio inayojulikana zaidi na lau kama ingelikuwa ramadhani yaruhusiwa kula mchana watu wangefanya sababu si yafungwa tu ni mfungwa juzi Shaaban ndio wamfunga mlango sasa ramadhani ndio wapumua kwa sababu wafungwa lakini sijuzi na siku hizi mpaka harusi kila harusi utaratibu wao lazima ifanywe sasa nawacha na sisi tukataze tukataze hili jambo huu ni mfano lakini yako mengi ambao watu wazidisha ni mengi sana mengi wajua mengi yani lau kama utakaa uangalie katika kila ibada watu walivyozidisha katika dini utashangaa waangalia ibada ya swala tu peke yake mambo mangapi swala ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam asema sallu kama raaitumuni usalli kuna maneno clear kama haya very clear yako wazi kabisa swali kama ulivyoniona mimi nikiswali ha wewe kwa mfano kabla ya swala na waitu usalli fard unamuona swali hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam wewe hivyo unamuona swali hivyo nenda kafungue vitabu vyote vya, vya, vya hadithi zilizopokelewa katika swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam ili uliona hili umeona mahali mtume sallallahu alaihi wasallam nawaitu usalli fardha kadha wa kadha akamwambia masahaba semeni hivi unaona mahali sasa kwa nini usitosheke vile ulivyomuona sitaki nitoke nje sana ilikuwa nawapa tu dondoo ya haya maneno huyu sahaba aliyozungumza hapa sasa tuanze kuzungumzia nguzo moja baada ya nyingine moja baada ya nyingine inshallah sallallahu yu'inana wa iyyakum قال أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما شهادة يكشهد لي كوا هبانا أن يستحق kuabudiwa isipokuwa Allah na kuwa hakika Muhammad ni mja wa Allah na mtume wake ni mja wa Allah na mtume wake فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهاده ni kuitakidi kwa kukata bila ya kuwa na shaka yoyote na itikadi hii iliyoko ndani ya moyo ikatangazwa na kutamkwa kwa ulimi kwa hii shahada kaannahu bijazmihi fi dhalika mushahidun lahu imeitwa shahada ni kana kwamba kwa namna alivyokuwa na yakini nalo hili jambo kama aliona alishuhudilia وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به na imewekwa shahada ya la ilaha illa Allah na Muhammad rasulullah kuwa ni nguzo moja pamoja na kuwa vinavyoshuhudiliwa hapa ni viwili ni Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa nini mosi إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله إما سباب متوم صلى الله عليه وسلم أفكش ujumbe به كتوكك الله سبحانه وتعالى يعني مبلغ أفكش afikisha به كتوكك الله sasa kushuhudilia kuwa huyu ni mja wa Allah kwa ni mja hastahiki kuabudiwa anayeabudiwa ni Allah tena ukashuhudilia kuwa ni mtume wa Allah basi ni katika ukamilifu wa kukiri shahada ya la ilaha illa Allah kuwa hapana anastahiki kuabudiwa isipokuwa Allah katika kutimiza shahada hii ni ukubali yule aliyetumilizwa na huyo unayemwabudu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala wa imma li anna hataini shahadataini asasu sihhati al-a'mali wa qabuliha au yaweza kuwa sababu hizi shahada mbili ndiyo msingi wa kusihi amali na kukubaliwa mbele ya Allah idh la sihhata li'amalin wala qabul hakuna kusifi amali yoyote wala haitakubaliwa amali yoyote illa bil ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam amali yote unaoifanya haikubaliwi mbele ya Allah mpaka masharti mawili shahada la ilaha illa Allah ndio ikhlas na shahada anna muhammad rasulullah al almutaba'a kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwa unaposwali kwa mfano ile swala yako ukaiswali kwa ikhlas kwa ajili ya Allah kisha ukaiswali ile swala yako kama alivyokufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema sallu kama raaitumuni usalli basi ile swala insha Allah ni sahihi haina matatizo yote na huu msingi au hii mizani nenda nayo katika kila amal unaoifanya katika maisha yako jambo lolote kulifanya la khiri jiulize maswali haya mawili je nafanya kwa ikhlas pili je hivi ndivyo alivyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam singie miwili lazima uwe nayo sasa wewe kisia katika kila amali unaoifanya na hapa ndio utaambiwa bid'a waregeshewa mwenyewe man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun yoyote mwenye kufanya amali <clears throat> haiko katika jambo letu hili dini yetu hii basi atarejeshiwa mwenyewe kwa ukizua katika dini ya Allah hata ukawa na ikhlas wewe waweza kumwona mtu aimba aimba asema yeye ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam na ukimwona kiimba wamwona aathirika haswa mpaka ajishika kifua hivi na mato yakalegea aimba mwenyewe ukimwambia ni mahaba asema hivi kuna mzee mmoja anasema mahaba hakuna mutabaa warejeshwa mwenyewe leso je mahaba tukwambia hakuna mutabaa warejeshwa mwenyewe kwa hiyo wewe lia cheka jipige kifua degeza sauti macho fanya utakavyofanya amilatun nasiba wachoka tu bure hakuna chochote ndio kupata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun tarejeshiwa mwenyewe Allah hana jana Allah amemtuma mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa malengo lau kama ibada mtu aweza kufanya anavyotaka yeye haina haja kutuma mitume kila mtu akae chini apige bongo mimi naona nitafanya hivi iwe ibada mimi naona nitafanya hivi iwe ibada lakini tumetumiliziwa mtume na tukaambiwa wa atii Allah wa atii Rasul tumtii Allah tumtii huyu mtume aliyetumilizwa hakutumilizwa bure abathan ametumilizwa atufundishe sisi namna gani tutajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukienda kinyume na yeye basi haujakuwa mkweli bado haijakamilika shahada yako ipi anna muhammadar rasulullah shahada yako anna muhammadar rasulullah itakamilika pale utakapokuwa wamfuata nyuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo alikuja nalo فبالإخلاص لله تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وكم تكسي الله عمل ndio mja huhakiki shahada ya la ilaha illa Allah hapana anastahili kuabudiwa isipokuwa Allah mutaba'ati li rasulillah sallallahu alayhi wasallam tatahaqqaqu shahadatu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu na kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mja huhakiki hii shahada ya kuwa Muhammad ni mja wa Allah na mtume wa Allah قال ومن ثمرات هذه الشهادة العظيمة كتك متونة يأي شهادة عظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين ومن الاتباع لغير المرسلين نكوى أمجا أجيوك هورو ميواك نكوك هورو نفسياك كتكمانا نوتموا kwa viumbe kwa sababu usipokuwa mtumwa wa Allah utakuwa mtumwa nani wa viumbe usipokuwa wewe ni mtumwa wa Allah ukakubali kuwa wewe ni mtumwa wa Allah basi bila shaka utakuwa ni mtumwa wa viumbe na katika ras wa wale viumbe ambao utakuwa mtumwa wao ni sheitani pale utakapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa wewe ni mtumwa wa sheitani wal billah kadhalika wajinasua katika kufuata wasiokuwa mitume wa Allah kwa hata wanaovioni tunawafuata kwa mfano tuwafuata pale watakapoambatana katika maneno yao na maneno ya nani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakapomkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam tutawacha lile jambo sisi tuwafuata lile ambalo laambatana na mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa anayeshuhudia shahada hii kisawasawa matunda yake ni kuwa ajiweka nafsi yake huru kutokamana na kuwa mtumwa wa viumbe akawa ni mtumwa wa muumba wa viumbe ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala na awa ni mfuasi wa kweli wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi sallam wa amma iqamu as-salah tukija katika nguzo ya pili kusimamisha sala fahuwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها نكمwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitekeleza swala kwa wajhi ulionyooka na kutimia katika nyakati zake zile swala na sifa zake namna inavyotekelezwa ile swala kaiswali vile vile anavyoiswali mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha na hili jambo haliwezekani mpaka uisome ile swala na mara nyingi nikizungumza ile swala hupenda kusema hivi ikiwa ndugu yangu Muislamu hujawahi hata siku moja kukaa chini ukaisoma swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwanzo mpaka mwisho haiwezekani kuwa wewe waiswali ile swala sawa sawa haiwezekani sababu hujaisoma swali vipi sasa nikisema hivi siwavunji moyo manake najua kuna wengi sema ah ndio mi kweli mimi sijaisoma naona baba alikuwa kiswali hivi mimi naenda nikienda msikitini nikiona watu nawachungulia hivi mpaka nikajua sio bado si una umri nenda kasome tafuta mtu akusomeshe ukisikia mahali kwa somesho soma sababu sisi alhamdulillah tukitaka jambo letu la kidunia twasoma we hatufanyi mchezo we angalia kijana aweza kutoka hapa Kenya Mombasa aenda zake mpaka Malaysia ama sijui wapi ama Russia aenda kutafuta nini kutafuta elimu yake ya kidunia eleweni atoka tipwa tipwa papa huyo apanda ndege yoshuka aenda kwenye nchi imejaa barafu ile Russia wenda mpaka kule yuradhi akae kwenye jokofu ile jokofu friji lile kama ni freezer atakaa huko huko mpaka amalize kusoma akirudi hapa amekuwa daktari kikweli alhamdulillah kwa kumbe wajua njia ukitaka kitu eh? wajua kuwa mimi nikifanya hivi nitapata hili sasa kama vile watu wanavyofanya katika jambo lao la kidunia wafanye bidii katika jambo lao la kiakhira na dini ambalo ndio muhimu zaidi lakini yasikitisha bwana wazazi wetu wengine wana ajabu yule mtoto akisoma yosoma haswa akiwa yule mzazi akusoma amuuliza mwanangu mfika darasa gani mimi baba niko sadis ah wewe hujahitimu bado nyinyi mwenda madrasa tu muhitimu huko wakati wetu ushaingia msaafuni ukifika huko utafikiri juzu amma iko msaafuni zile lugha za kimtaani zile bado hujaingia msafuni wewe akiingia msafuni basi tosha anhitimu anhitimwa anasoma Qur'an mwanzo mpaka mwisho ushaitimwa eh ushaitimu basi haina haja ya kuendelea yani aona ni kupoteza muda mtu kuisoma dini yake lakini hana wasiwasi mwana amemaliza degree si haram amaliza degree yake mwenyewe anambia mwanangu wajue degree siku hizi kila mtu anayo yataka uchukue masters kwa atafanya njia juu chini mwanawe aende akishachukua masters ndio ungepata na PhD mwanangu basi ungelikuwa wewe heshimika kabisa haya mwana huyo yosafiri tena enda kuchukua PhD hebu hisabu miaka kwanzia aanze kusoma shule mpaka achukue PhD hisabu miaka mingapi haambii siku moja kuwa ni mingi kisha akimaliza tu PhD ankufa haya ankufa <laughs> raha uwe hiyo basi usiku ukwambia raha na muna ah, ah ndio utakwenda kujua kule mbele kama hukuisoma dini yako utakwenda kujua huko mbele wamaliza tu warudi nyumbani mwenyewe ugongwa na gari ukufa hujajiandaa chochote kwa ajili ya akhira yako huyo ushakwenda jamani kama vile unavyofanya bidii kuitafuta dunia yako fanya bidii kuijua dini yako ndio muhimu zaidi na wazazi tuwache hizi lugha hizi lugha za ushaitimu bado wasoma tu hawa watu wa madrasa wamalizi na mtoto akifika darasa fulani ambalo atakana atafarra kule kwa ajili ya kusoma ili afaulu atolewa madrasa lakini hutomwona madrasa mfika thalith thanawi ndio yomaliza ile shahada yake ambiwa sasa wewe utawacha kila kitu utafarra kwa ajili ya mtihani wako eh, upate mumtazi ni makbuli tu hata akitamka mpata nini makabul yani ankubaliwa ampata more than 50% ankubaliwa ah waulize ikhwa walikuwa tukisoma nao madrasa ikifika time utajua shahada kama makbuli min alasa siwezi kaa pale ati fulani fulani tulikuwa na mwalimu ana kelele kweli fulani fulani makbul kisha waitwa kwenye hafla ndio chukua shahada yako makbul yani wewe na ukubaliwa pendo sasa kiingereza wajui waiandike vipi jamani huandika nini huandika nini ha? ah si very good very good ni jidan ha huandika fair average eh? huandika average huandika nini huandika good pia kama vile njaidi manake ah, yani mashi alhal ha pasi andikwa pasi am eh, wewe <laughs> haya bwana fadhali ungeandika mfeli bora huo ni mfeli bora kwa hiyo madrasa ukichukua makbula haina neno makbulu wewe ha? lakini shule hataki makbulu sitaki kuingilia sana huko lakini jamani hii swala kuijua mpaka uisome hayo yote yanatuleta huku ni kuzungumzia kuhusu umuhimu wa kusoma ibada wa min thamarati katika matunda mazuri ya swala inshirahu sadr wapata ukunjufu wa kifua wa qurratul ain na pumbao la macho nahyu anil fahshai wal munkar na sala ya kukataza wewe kutokana na machafu na uovu sala ya kulinda biidhnillahi ta'ala matunda mazuri thalithan wa amma ita'uz zakah ni nguzo ya tatu kutoa zaka فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة asema shekhe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujitolea kiwango kilichowajibishwa katika mali ya zaka ile mali ambayo yastahili kutolewa zaka kila mali ambayo yatolewa zaka imewekiwa kiwango maalum kwamba hiki toa kwa kule kutoa ndiyo zaka wa min thamaratihi katika matunda mazuri ya zaka tathiru nafsi min alkhuluq alradhil ay albukhl ni kujitakasa nafsi yako kutokamana tabia mbaya tabia duni ya ubakhili wasaddu hajati alislami walmuslimin na kufunika mahitajio ya waislamu na uislamu uislamu unahitaji zaka kama kwa mfano katika jihad fi sabilillah ili kuinusuru dini ya Allah uislamu unahitaji zaka yani katika masraf moja ya zaka wapewa almujahiduna fi sabilillah sababu uislamu wahitaji ile zaka katika kusukuma mbele na ndio maana mara nyingi tuona jihad fi sabilillah ikitajwa katika Qur'an wajahidu fi sabili bi amwalikum wa anfusikum inahitajika mali na nafsi ikianguka mali katika mikono ya waaminifu biidhnillahi ta'ala ya sababu ya kunusuru dini lakini ikianguka katika mikono ya watapeli basi itakuwa ni sababu ya kushibisha watu tu wanaobeba zile basi ashibe yeye basi si muhimu uislamu kwenda mbele uislamu kwenda shori zenu hawajali Allahu musta'an قال واما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالامساك عن المفطرات في نهار رمضان اما funga رمضان ni kumwabudu Allah kwa kujizuia kutokamana na vinavyofunguza katika mchana wa Ramadhani wa min thamaratihi na katika matunda ya saum miongoni mwa matunda ya saum tarwidu nafsi ala tarki almahbubat ni kuizoesha nafsi kuacha vile ambavyo nafsi yapenda talaban limardati Allah azza wa jal huku ukiwa wataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala wa amma hajjul baiti ama tukizungumzia kuhiji ibada ya hija fahuwa taabudu lillahi ta'ala biqasdi albayti alharam lilqiyam bisha'airi alhajj ni mtu kumwabudu Allah kwa kuikusudia nyumba kongwe ya Allah alkaaba kwa ajili ya kufanya matendo ya haji ni sha'air za haji wa min thamaratihi na katika matunda yake mazuri ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى kuizoesha nafsi kujitolea mhanga kwa mali na kiwiliwili katika kumtii Allah kwa sababu haji ni ibada ambayo yahitaji mwili na mali mali ya muislamu katika kusafiri kukaa kule wahitaji mali na pia hitaji kiwiliwili mtu awe aweza kuifanya ile haji kama ni dhaifu utapata tabu sana kwa aweza kuifanya ile haji kiwiliwili na hapo ndio yopata uzoefu wa kujitolea kwa ajili ya Allah kwa mali yake na mwili wake walihadha kana alhajj naw'an min aljihad fi sabilillah ta'ala kwa sababu hiyo ikawa haji ni aina ya jihad fi sabilillah وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية نهاية matunda tuliyotaja ya hii misingi tuliyotaja ya Uislamu na yale matunda ambayo hatukuyataja hapa maana ni mingi ametaja baadhi tu mengine hakuyataja huufanya huu umma wa Kiislamu ukawa ni umma uliotahirika msafi kabisa tadinu lillahi dina alhaq umma wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini ya haki وتعامل الخلق بالعدل والصدق na kuamiliana na waja wa Allah kwa uadilifu na ukweli لأن ما سواها من شرائع الإسلام yasluhu bisalahi hadhihi alusus vilivyobakia katika sheria ya Kiislamu mbali na hivi tulivyovitaja hutengenea kwa kutengenea msingi hii hii misingi ikitengenea basi mambo mengine yote yatengenea watasluhu ahwalu lummati bisalahi amri diniha na hutengenea hali ya umma kwa kutengenea jambo la dini yao kila dini wakiwa wameshikamana nao kisawasawa vizuri na wao wazidi kutengenea na umma wabadilika wayafutuha min salahi ahwaliha biqadri ma fataha min salahi umuri diniha na upande wa pili pia umma utakosa kutengenea kwa kadri ya vile umma unavyokuwa mbali na kutengeneza nguzo hizi tano bimaana ikiwa waislamu kweli wataka nusra ya Allah katika hali dhalilifu walionao leo basi wajishughulishe katika kutengeneza nguzo hizi tano zikitengenezeka kisawasawa biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sahali sana kwao wao kujitoa katika ule udhalilifu waliokuwa nao na kuingia katika izza ya Uislamu lakini ikiwa kwa mfano ndugu zanguni aweza kuulizwa muislamu leo hebu tutajie nguzo za uislamu kisha aseme al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbar kuna salama kule kwenye umma si umma wahitaji kufundishwa mwanzo kabla ya kuambia watu twendeni tukapigane twendeni tukafanye a kabla ya kuwaambia watu twendeni maandamanoni pige kelele tukakate champali a mwanzo anza na hapa kwenye nguzo hizi hizi nguzo tukishazitengeneza biidhnillahi taala kila jambo la muislamu latengeneza bali na waislamu kwa ujumla waman arada istibanata dhalika falyaqra qawlahu taala na anayetaka kubainikiwa na hilo na kulielewa kwa uwazi zaidi asome maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala asema walau anna ahla alqura amanu wattaqu na lau kuwa watu wa mji au watu wa miji wangeliamini na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard kwa yaqini tungeliwafungulia baraka kutoka mbinguni na katika ardhi riziki zingeliwajilia chini yao walakin kadhabu lakini walikanusha faakhadhnahum bima kanu yaksibun basi tukawapatiliza kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyachuma msilie maisha yankuwa magumu tu tujiangalie sisi tuko vipi alaka yetu na mula wetu ikoje tuitengeneze tushikamane na uislamu wetu kisawasawa Allah atatufanyia wepesi ya maisha afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun je watu wa mijini wameaminisha ya kuwa adhabu yetu haitawafikia usiku na wao wamelala hili jambo kweli mwataka mfano juzi si kitambo miezi kadhaa iliyopita Libya watu walikuwa wamelala wamelala hata hawatarajii kuna hatari yoyote lakini wangapi walikufa katika siku hiyo yale mafuriko yalivyokuja ghafla wewe unalala wajikuta kwa baharini watapata pana maji ghafla tu kwa mtu asikae na amani akaona kuamini kuna amani hivi ushawahi kufikiria kuwa kwa mfano sisi wakazi wa Mombasa unajua tumezungukwa na bahari eh? kwani kuna kazi Allah akiamrisha ile bahari tu uf mji mzima ufunikwa lakini watu wamekaa kwa mfano aaminisha yeye kuwa hakuna chochote chaweza kumpata la awa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun au watu wa mijini wameaminisha kuwa adhabu yetu haitawafikia mchana nao wanacheza wale wangeto wacheza dhumna wale wacheza draft kule wale wacheza sijui vituko gani kila mmoja jishughulisha mambo yake mara adhabu hiyo yashuka yawezekana yawezekana yawezekana wako watu washaadhibiwa namna hiyo afa aminu makra Allah je wamejiaminisha na mipango ya Allah fala yaamanu makra Allah illa alqaumul khasirun kwani hawajiaminishi na mipango ya Allah ila watu waliokula hasara kwa imma musimame katika njia iliyonyoka Allah hafaidiki na chochote ni wewe na mimi ndio tunafaidika fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh tutawafungulia baraka kutoka juu na chini mbinguni na chini leo watu walalamika mvua hakuna nini hakuna mimea haimei vitu watu walalamika na mambo mingi sana lakini wallahi lau kama Allah angelitupatiliza kwa kile tunachokifanya mambo yangelikuwa zaidi ya hivi yalivyo لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده سبحانه وتعالى كما ولينظر في تاريخ من سبق مسلم بنا أسوم تاريخ وليوبيتا فإن التاريخ عبرة لأولي الألباب كون تاريخ ndaniyake كنا mazingatio kwa wenye akili laqad kana fi qasasihim ibratun liuli lalbab katika visa vya kuna mazingatio kwa wenye akili wa basiratun liman lam yahul duna qalbihi hijab na ni basira ni ilmu lakini kwa yule ambaye moyo wake haujakuwa na pazia inaozuia ile ilmu kuingia katika moyo kama ule wallahu almusta'an naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك